по дитячому надула губи. Коса ж не їхня. Неохоче підвелася. Щоправда, і хлопці вже недовго стьобали спінінгами по воді. Видно, вони таки були справді кепські рибалки. Зібралися і пішли вгору по течії. Сергій сказав, що там стоїть старий дебаркадер, який править за готель. А ми зваримо юшку, запропонував він. Ти їла коли-небудь справжню рибацьку юшку на кручі просто неба? З дідової риби не хочу. Він здивувався, але сперечатися не став. Тоді я наловлю сам і зміряв оком сонце, що вже хилилося на захід. По воді на білоруську сторону прослалася золота доріжка. Її перетнула моторка, але за мить доріжка зімкнулася знову. Сергій таки був здатний на все. Не впіймавши нічого на глибині, опустив поплавок униз, закинув на верховодку. Голубенький поплавок повільно мандрував за течією. Нараз він підстрибнув на місці і, замирюючись, пішов у бік сумний підсік. Срібляста родинка задзвеніла на жильці. Він зняв її з гачка, вкинув у відро з водою, яке стояло на містку. Ловив з азартом і з завзяттям винахідливо. Коли риба не брала, сипав у воду пісок. Просто пісок підманював. І знову на жильці дзвеніла, справді дзвеніла рибинка. Може, він просто захопився, а може, то бродив у його жилах інстинкт чоловіка, мисливця, годувальника, котрий будь-що мусить забезпечити їжею подругу. Так їй подумалося, так їй побачилося в ту мить. І вона й сама захопилася, з нервовою цікавістю стежила за поплавком. Ви все ще хижаки прошепотіла тихо. Коли перестанемо ними бути, стане нецікаво, відказав він. Але впіймати іншого хижака то ще цікавіше. Он бачиш, як сплескує. Треба спробувати. Він щось поворожив біля поплавка, і той більше не підскакував на воді. Ірина ще кілька разів провела його очима, а тоді перевела погляд в далечінь, де з-за острова вискочила біла ракета. Здавалося, вона випорхнула із зелених верболозів, зробила чимале півколо і сховалася за іншим островом трохи ближче. Ірина чекала, коли вона появиться знову. Якщо ракета появиться, доки вона нарахує до 30, тоді вони з Сергієм приїдуть сюди ще. А приїдуть вони сюди тільки в тому випадку, якщо будуть разом назавжди. Під саку. швидше. Нараз пролунав над її вухом хриплий від хвилювання Сергіїв голос Бігом моняєшся. Вона схопилася на ноги. Де вона? Внизу, під містком. На, тримай, передав їй водище. Не попускай угору, вгору. Він спритно став на коліна і вихопив з-під містка під саку. Веди тільки помалу. Ірина чула, як натяглася жилка, як щось дуже опиралося там у зеленавій глибині, вудлище здригало, здавалося, хтось бив у воді по жильці палицею. Ті удари передалися їй, вона захвилювалася, обома руками потягла вудлище. І Сергій закричав так, що їй здалося, що миті він ударить її помалу, помалу зірветься. Вона розсміялася. Він видався їй надзвичайно смішним. Таким вона його не бачила ніколи. Обличчя перекосила судома напруги, очі горіли і весь аж витягнувся над містком. Їй так закортіло погладить його, пригорнути.